Usmon roziyallohu anhu islom kelgunga qadar Quraysh ishida eng axloqlik va eng hurmatli kishilardan edi. Islom kelgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'lini qo'yib, itoatga bayat berganidan keyin bu axloqi yana ham go'zal, yana ham mukammal bo'ldi. Qurashning eng ko'zga ko'ringan, Qurashning yuzi deb hisoblanadigan 3 kishi zikr qilinganda, ularning albatta bittasi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ekanligi Qurashga ma'lum. U kishining axloq haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining qizlari Ruqoyya roziyallohu anhu ning uyiga kirar ekan, Ruqoyya o'zini kuyovi Usmon ibn Affonni boshini yuvib o'tirar edi. Ya'ni kuyovini boshini yuvib o'tirar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rdilarda, "Ey qizim" dedi, "Ya bunayya, ahsini ila Abi Abdullah, fa innahu ashbahu ashabi bi xuluqan." Ey qizim, Abu Abdullohga chiroyli muomalada bo'ling. Zero Usmon ashablarimning orasida menga axloq jihatdan eng edi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning axloqi qanday axloq edi? Alloh taolo maqtab va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq egasidirsiz degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqi Qur'on bo'lgan. Oysha onamizdan roziyallohu anha Rasulullohning axloqlari haqida so'rab kelgan kishilarga bergan javoblar quyidagicha edi. Kana xuluquhu al-Qur'an. Rasulullohning axloqi Qur'on edi. Ya'ni axloqning ustozi bo'lgan, eng buyuk axloq egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon ibn Affonni axloq jihatdan menga eng yaqinrog'i deb aytayapti. Bu hadisga quloq soladigan bo'lsak, Usmon ibn Affon islom ummatining ichidagi eng axloqli kishilardan edi. Axloq nima edi o'zi? Axloq munkarni inkor qilish, qabih ishlardan uzoq bo'lish, itoat qilishlik, gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lishlik. Axloq nima edi? Axloq din edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan din nima deb so'raganlarida husnul xuluq, go'zal axloq deb javob berganlar. Qiyomat kunida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kishini savob pallasini og'ir qiladigan amallarning eng ulug'i go'zal axloq deb javob berganlar so'rovchilarga. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida bir ayolni zikr qilishdi. Kechalar ibodatda, kunduzlar ro'zador, sadaqa xayriyani ko'p qiladi, lekin axloqi buzuq. qo'ni qo'shnisiga ozor beradi dedi. Bu ayolni shunday bir ibodatda bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqi buzuq bo'lganligi uchun bu ayol do'zaxda dedi. Va ikkinchi bir ayol zikr qilindi. Ibodatda shu besh mal o'qiydi, oshcha nafl ibodatlar qila olmaydi, lekin axloqli, qo'ni qo'shnisiga ozor bermaydi deganda, mana shu ayol jannatda degan. Nafl ibodatlarni ko'p qilib, taqvoda bo'lgan bo'lib ko'rinib, lekin axloq bo'lmaydigan bo'lsa, kishini bu qilgan ibodatlar hargiz unga foyda bermaydi. Usmon ibn Affonning hayolari. Ikkita sifat bor. Usmon ibn Affonda sifatlari ko'p, lekin mana shu ikkita sifati shunday bir ko'zga ko'rinib turardiki, boshqa sifatlari go'yo yo'q edi. Albatta, u taqvosi, xilmi, ilmi juda ko'p edi. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Arhamu ummati Abu Bakr va ashaddu fi dinillahi Umar." va ashadduha hayan Uthman. Ummatimning ummatimga eng rahimliroq kishisi bo'lgan bu Abu Bakr. Allohning dinida eng shiddatlisi Umar va ummatimning eng hayoli kishisi Usmon deb javob berganlar. Hayo nima edi? Hayo Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar al-hayo khayrun kulluhu. Hayoning barchasi yaxshi. Boshqa hadislarida al haya la yati illa bi khayr. Ummatning eng hayoli kishisi Usmon. hayo faqat yaxshilik olib keladi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bizda hayo deganda bir uyatchanlik, biror yuziga qaramaslik, yerga qarab turishlik, shu narsalar shun. Albatta bu hayoni bir ko'rinishi. Lekin munkarni ko'rgan paytda inkor qilmaslik, xato kamchilikni ko'rganda shu noto'g'ri deb ayta olmaslik ayni behayolik. Uyalib indamay turishlik hayo emas. Hayo munkarni inkor qilishlik. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana eng axloqli, hayoli kishilardan deb aytdik. U zotga Usmon roziyallohu anhu ga tavhid kalimasini ro'baro qilganda, buni to'g'riligini tushungandan keyin hayo majbur qildi, shart qabul qildi. Jur'at bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashablariga makkalik mushriklar juda ko'p azor aziyatni bergan paytda dinini saqlab qolishi uchun vatanidan, moli dunyosidan, yeridan qarindosh urug'idan tashlab chiqib ketmaslikka, hijrat qilmaslikka hayosi yo'l qo'ymadi. Hayo majbur qildi dinni saqlashlikka. Bu shijoat bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon ashoblarini g'azotga da'vat qilib chaqirar ekan, Usmon ibn Affonning hayosi Rasulullohning da'vatiga labbe deb javob bermasdan o'tilishiga qo'ymas edi. Hayo Rasulullohga itoat qildilar edi. Qarab turadigan bo'lsak, hayo bu harakat, hayo bu ishtihod, g'ayrat. Qachon Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida infoq ihson qilishga kelib yurar ekan, Usmon ibn Affon birinchilardan bo'lib chiqaradi. Chunki hayosi shuncha pulim turib, shuncha puldor bo'lib turib, boy bo'lib turib, men qilmaymanmi degan hayo u kishini doim infoq ihson qilishga kelib yurardi. Demak, hayo inson o'tkazib qoladigan narsa emas. Aksincha hayo insonni amalga, harakatga, shijoatga turtadigan narsa. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin viloyatlarga vali tayinlar ekan, bir valilikka loyiq bo'lgan odam tursa, uni o'rniga boshqasini saylagani hayosini qo'ymas qo'ymasdi. Chunki Alloh taolodan hayo qilar edi, Rasulidan hayo qilar edi. Hattoki, hattoki mana shu Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida aytadi, menga ashoblarimdan birini chaqiring deshadi. Abu Bakr nima yo Rasululloh? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Umarni chaqiraylikmi dedi. Yo'q dedilar. Usmonni chaqiraylim deganda ha dedi. Usmon ibn Affon kelganida aytdiki, "Ey Usmon" dedi. "Alloh sizga kiyintirgan libosni bandalarni talabi uchun yechmang hech qachon" dedi. Ya'ni xalifa bo'lasiz, sizdan shu xalifalikdan voz kechishlik talab qilingan tomon paytda bandalar tomonidan voz kechmang dedi. Haqiqatan Usmon ibn Affonni mana tog'i bo'lgan toifalar chiqdi, qamal qilishni, uyda o'ldirishdi. Qamal qilib qo'ygan holatda o'zingni xalifalikdan olasan deb turib, Alloh taolo kiyintirgan libosni yetishligini talab qilgan paytda yo'q deb javob bersa, o'lishligi aniq bo'lsa ham Allohdan hayo qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketgan bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zini ikki qilishidan hayo qildi. Demak, birodarlar, hayo deganda supo bo'lib mushuq bo'lib, hech narsaga qaramasdan, uydan chiqmasdan jim o'tirib olishlik emas. Bu ayni behayolik bo'ladi. gunoh ma'siyat oilada qiz kelinlarda ko'rinib turgan paytda shularga gapirib shular tuzatmasdan indamay o'tirishlik ayni behayolik bo'ladi hayo insonni amalga harakatga turtiydi u zotning sahovatlari. bugun ikkita alohida gaplashamiz hayo va saxiyligi to'g'risida usmon ibn affon Alloh yo'lida qanday infoq ehsonlar qilgan masjidlarni obodonchiligiga qanday pul sarflagan va ba'zi bir oladigan xulosalarimiz bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida quyidagi oyatda marhamat qiladi. Astagfiru billah الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون mollarini Alloh yo'lida sarflab so'ngra bergan narsalaricha minnat va ozorni eshittirmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr, mukofot bordir. Ular uchun hech qanday xavf xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmasinlar. Boshqa oyatda moli dunyolarini kechayu kunduz yashirin va oshkora ihson qiladigan zotlar uchun Parvardigorlarining huzurida ulug' ajr bor. Ular uchun hech qanday xavf xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Bu oyatlarda sharhini ko'radigan bo'lsak, Usmon ibn Affonni qilgan sarf xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, go'yoki xuddi Usmon ibn Affon haqida tushgan oyatlardek. Usmon ibn Affon nima qilar edi? Mana aytdik, ikkita sifati boshqa sifatlarni go'yoki yo'q edi. Usmon ibn Affonning saxiyligi, muruvvati, karami, judi xuddi sohil yo'q bir dengizga o'xshab ko'rinardi. ertayu kech maxfiy oshkora o'ngga chapga tinimsiz infokson qiladigan zotlar dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana aytdik, Masjidun Nabaviyni kengaytirishligini xohlab namozxonlar ko'paygandan keyin buyurishligi bilan birinchi bo'lib Usmon ibn afon roziyallohu anhu Masjidun Nabaviyni kengaytirishlikka hissasini qo'shdi. Endi Makka fath bo'lganidan keyin Masjidul Harom Makka mukarramadagi Masjidul Harom musulmonlarni ixtiyoriga o'tdi. Namozxonlar ko'p bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Masjidil Haramni kengaytirishlikni xohladilarda Masjidil Haramga yopishib turgan keng hovlini xonadonlardan bittasini sohibini chaqirdi. Keng xonadonda egasini chaqirdida Allohning yo'lida shu uyingizni masjidga qo'shib yuboraylik, infoq qiling dedi. Uyning egasi boshqa uyimiz yo'q ya Rasululloh. Boshqa uy olishlikka imkoniyatimiz ham yo'q dedi, uzr aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan bu rag'batni eshitgan Usmon roziyallohu anhu shoshilganicha keldi, uyni 10 ming dinorga sotib olib, Masjidul Haramga kengaytirib qo'ydi qo'shib. Hammamiz bilamiz, mashhur hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Masjidul Haramda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat namozga barobar. Masjidun Nabaviyda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat namozga teng. Birodalar Usmon ibn Affon pulini qayerga qo'yapti? Ko'ring, bir rakat namoz o'qilsa 100 ming boshqa masjiddagi namoz bo'lsa. Endi u Masjidul Haramda Usmon ibn Affon olib qo'shib qo'ygan yerda nechta odam namoz o'qiyapti bir kunda? Masjidun Nabaviyda qancha nafar odam namoz o'qiyapti? Mulohaza qilib ko'raylik. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu yashagan zamonda Usmondek boy kishilar ham bor edi. Ehtimol Usmondan ko'ra boyroq kishilar borada. Lekin savol tug'iladi-da. Mana Usmon ibn Affon qani? Pullari qani? Masjidul Nabaviy qani? Masjidul Haram qani? Usmon davrida mana shunday ifoison qilmagan boylar qani? Pullari qani? Yana qaytarib o'tamiz. Masjidul Nabaviy qani? Masjidul Haram qani? U zotlar Alloh taolodan oladigan ajrga aniq ishongan, berganini o'ziniki deb bilgan. qolganiga javob beramiz degan. Ini shunday qilib berishligi dunyosini kamaytirib qo'ygan emas. Nabi sollallohu alayhi vasallam ta'lim edi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kunlarda birda uyda qo'y so'ydilarda tarqatdilar. Uyga kirib turib, "Ey Oyisha" dedi, "O'zimizga ham biror narsa qoldimi?" deganida, "Ha, Rasululloh bitta qo'li qoldi o'zimizga" dedi. Rasululloh, "Ha, shu bitta qo'lingizlar bizga tegmay qoptida, qolgan hammasi o'zimizga bo'pti" dedi. Agar biz o'tkazganimiz bilan oxiratga uyimizga qoldirib qo'yganimizni taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda hamma faqir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadilar, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan infoq ihsoninglar moli dunyolarda kamitib qo'ymaydi deydi. Mana kamimagan bulardiki. Aksincha nima bo'lgan? Ziyoda bo'lavergan. Chunki ular ishangan, amal qilgan. Undan tashqari har bitta odam berishlikni xohlaydi. Lekin chiqavermaydi. beradi deydi, lekin chiqa olmaydi. Qayerdan bo'ladi pul? Jigardan bo'ladi. To'g'ri aytyapsizlar. Hamma hol edi, kechqurun turib qiyomul layl qilishdi. Hamma hol edi, Qur'onni xatm qilishdi. Lekin nimaga qila olmaydi? Shu niyatida sodiq bo'lib harakat qilsa Alloh berar edi. Cho'ntagilardan chiqayotgan 4 ta so'mni sizlar berayotganinglar yo'q. Alloh sizlardan olyapti. Alloh olishlikni xohlagan paytda sizdan loyiq bo'lsangiz, qalbingizni shunday yumshatib qo'yadiki, bilmay qolasiz qanday qilib qizili sarg'i chiqib ketganini. Endi beradingiz, Alloh sizdan olishlikni xolamasa, qalbingizga shu baxtli tiqib qo'yadi, turaverasiz. Sahoba ikromlarni qaraydigan bo'lsak, ularning har bittasi qaysidir bir sohada bizga ustoz. Mana Umar ibn Hattob shiddatda, dinda mustahkam turishda ustoz bo'lgan bo'lsa, Abu Bakr halimlikda ustoz bo'lgan bo'lsa, Usmon ibn Affon saxovatda ustoz. Nabi sallallohu alayhi vasallam man xafara bi'ru roma falahul janna. Imom Buxoriy rivoyati. Madinaga musulmonlar ko'chib keldi, hijrat qilib suv muammosi paydo bo'ldi. Roma nomlik bir quduq bor edi yahudiyniki. O'tgan darsimizda ham aytib o'tdik. Nabi sallallohu alayhi vasallam xohladilarki, birorta bir musulmon sotib olib Alloh yo'lida infoq qilib olsa, zo'r bo'ladi deb turib jannat dedi. Rasulullohdan jinnik ishorani o'zi yetar edi Usmon ibn Affonga. Shunday bordida Yahudiyga qudug'ini menga sot dedi. Yahudi pulga sotar edi. Suv pulga birodalar, bizdagi ne'matni ko'ringlar oqib yotishini. Puli bor olib ichar edi, yo'q qiylanardi. Usmon ibn Affon Alloh yo'lida infoq qilishligi uchun menga quduqini sot dedi. Yahudiyda tijoratda sotib qo'ysa cho'loq bo'lib qoladi bizning til bilan. Ha bo'pti dedi, yarmini sotdi quduqni. Qana qilib sotadi quduqni yarmini. Bir kun Usmon egador, bir kun Yahudi egador. Shu shartga ko'ra Quduq sotib olindi. Yahudini navbat kelgan kunda suv pullik, pulga sotiladi. Usmon ibn Affon kuni bo'lganda shuni ochib qo'yadi Quduqni. Tabiiyki, ertaga pullik bo'lib qolmasin deb bugun Usmonning navbati bo'lganda hamma suvni olib jamg'arib qo'yadi-da, Yahudiyni bozor yurmay qo'ydi. Yahudi Usmonni chaqirib, "Meni bozorimni o'ldirding" dedi. Ikkinchi yarmini ham oldi dedi. 8 ming dinorga sotib oldi. 12 mingga 8 ming, 20 ming dinorlik quduqni oldi, musulmonlarga infoq qildi. Bu jannat sotib olishning yana bitta ko'rinishi edi. Dunyosi bilan sotib olyapti, to'g'ri. Endi puldorlar qiladi-da bu narsani deymiz. Oxirida Usmonni bergan javobi bor bunga, roziyallohu anhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni g'azovatlarining birida yeyishlikka oziq-ovqat qolmadi. musulmonlarni yuzida bir mashaqqat, qiyinchilik, g'am alomatlari ko'rindi. Buni ko'rgan munofiqlarni yuzida xursandchilik alomatlari paydo bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Vallohi la taghibu shams hatta ya'tiyakumullohu birizqin." Allohga qasam, bugun kun botgunga qadar Alloh sizlarga albatta rizq yetkazadi dedi. Ko'ring, bugun rizq yetkazadi deb payg'ambarimiz va'da beruvdi. Usmon ibn Affon qarab turmayapti, qayerdan kelar ekan deb. Shu rizq meni qo'limdan kelsin. Men sabab bo'lay dedida shoshilganicha 14 ta ustiga oziq-ovqat ortilgan tuyani sotib olib musulmonlarga kirgizib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib turib, bu qayerdan keldi so'raganlarida Usmon buni sizga hadya qiladi dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday xursand bo'ldi. Yuzidan xursandchilik alomi. Rasulullohni xursand qiladigan ishni qilyapti birodarlar. Tirikligida. Va tirikligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini shunday osmonga ko'tardilarki, hatto oppoq qo'ltiqlari ko'rinib ketdi. Parvardigor Usmonga uni bergan, Usmonda bunday qilgan, Usmonga bunday qilgan deb payg'ambarimiz tirikligida Usmon haqiga duo qildi. Qo'lda da'vati bor odamlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Bugun bor, ertaga yo'q. Ertaga beraman deysiz, ertaga pul yo'q bo'lib qoladi yoki siz yo'q bo'lib qolasiz. Yoki bera olmaydigan qilib qo'yadi Alloh taolo. G'animat. Alloh taolo bu dunyoni siz bilan bizga imtihon uchun yaratgan. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysininglar savob, qaysininglar gunoh amal qilishinglarni sinash uchun, balolash uchun o'lim bilan hayotni yaratdi. Kimi faqirlik bilan sinaydi? Kimi boylik bilan sinaydi? Insob bilan aytadigan bo'lsak, kambag'al faqirga kerak bo'lgan sabrdan ko'ra boy odamga bo'lgan sabr ko'proq zarur. Muhtoj kambag'alga bitta sabr kerak bo'lsa, boy, puldor odamga 10 ta sabr kerak. Chunki yo'q odam iloji yo'q yuraveradi indamasdan. Lekin qo'lida dunyosi bo'lib turib, haromga olmaslik, belida quvvati bo'lib turib, zinoga olmaslik, zulm qilishiga qo'ldan kelib turib zulm qilmaslikka kattaroq sabr kerak. Alloh taolo Usmon ibn Affonni boyligi bilan sinagan edi. Bu kishi ko'tardi. Eslaylik, Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi, "Ya Rasululloh, qiylanib ketdim kambag'alchilikdan. Duo qiling, men ham boyib ketay" dedi. Senga shu holatni yaxshi desa unamadi. Aytamiz, menda bo'lganda bunday qilib yuborardi, bunday qila olmaysan sen, o'shuning uchun bermayapti Alloh ehtimol. So'rang, Parvardiga shu so'rayotgan narsa meni tug'yonga ketkizsa, bermay qo'yaver. Qo'y ko'payib ketdi, bilasizlar qistan nima bilan tugaganligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu sahih kishi edi. Kunlarning birida ustiga asal, yog', un ortilgan bir tuyani yetalab ketardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmonni ko'rib turib, "Ey Usmon, to'xtang" dedi. "Tuyangizni cho'ktirishi nima u?" dedi. Chat tushirdi-da, tuyasini cho'ktirib turib, unda asalni yog'da olib turib, qozon olib kelinglar dedi. Manaqa mana deb qo'yib olmayapti. Qozonda olib keldi, o't yoqishdi, aralashtirib pishirdida olib turib, "Ya Rasululloh, mana bu taomni forslar al-xobis deyshar ekan. Biz endi hol betar deb qo'yamiz, shunga o'xshagan narsa. Yeng dedi, berdi. U kishi saxiy kishi edi, baxilmas edi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida mana Omir Rimoda deyiladi, qurg'oqchilik yili bo'ldi. Nihoyatda musulmonlarda qiyin ahvol bo'ldi. Yegulik narsa qolmadi. Yomg'ir yog'may qo'ydi. Ekin-tikin o'ldi, daraxtlar quridi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu oldiga kishilar kelishdi. Kelib qiyinchilikni, mashaqqatdan shikoyat qilishdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Allohga istixora qilinglar, duo qilinglar, Allohdan umid qilinglar. Inshaalloh ertaga kun botgunga qadar Alloh sizlarga rizq yetkazadi. Ertaga kun botgunga qadar Alloh sizlarga rizq yetkazadi dedi. Tong otdi, Shomdan Usmon ibn Affonni karvoni keldi. mingta tuya mingta tuya ustiga oziq-ovqat ortilingan hayot uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar ortilingan karvon keldi. Hamma xursand bo'lib ketdi. Chunki Madinaga yemoq keldi, ichishlik keldi. Hamma xursand bo'ldi. Savdogarlar birinchi bo'lib yetib kelishdi. Chunki tijorat uchun mol keldi, olish kerak. Kelishdida Usmon ibn Affon uyga kirishib, "Ey Usmon" deydi. "Bizga soting molingizni" dedi. "Yaxshi" dedi. "Qancha foyda berasizlar?" bir dinorga bir dinor deyishdi. Işte. Bundan ko'proq berishdi menga. Ha bir dinorga 2 dinor foyda beramiz. Undan ham ko'p berishdi. 5 dinor gap chiqishdi. 500% foyda berishyapti. Undan oshcha berishdi deganida, "He Usmon, Madinada bizdaqa katta savdogar yo'q. Ya'ni bizdan burun kirgan hech ham yo'q. Kim u desa, Robbim menga birimga 10 ni va'da qildi. Ko'p e'tira olasizlarmi?" dedi. yo'q deyshganida bilinglar, bu mana shu mingta tuyadagi hamma narsa Madina fuqaro bechoralarga Alloh yo'lida ihson. Birortasidan tiyin ham hisob olmayman, sadaqada javob berdilar. Alloh bilan tijorat qilgan ular. Alloh bilan tijorat qilishgan. Bu qo'lidagi dunyoni o'zlariga imtihon deb bilgan. Mana Usmon ibn Affonni qilgan ishini eshitdik. Biz o'lib ketamiz. 100 yil burun mashada o'tirganlardan kim bor edi? Mulohaza qilaylik-da. Ya'ni 100 yildan keyin mashhad o'tirganlarda kim qoladi? Yoki nima qoladi? Mana shu masjidni obodonchilik uchun bergan pulimiz, qilgan savoblarimiz, amalimiz, sadaqa joriyamiz qoladi. Shunday emasmi? Ehtimol keyingi jumaga yetib bormasmiz. O'zi aslida Alloh uchun ish qilaman degan odamga u eslatish shart emas. O'zi bilan shunday qilib qo'yaveradi. Usmon ibn Affonlarga o'xshab. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu bu qilayotgan ishlarini birortasi bilan odamlardan minnatdorchilikni, rahmat yoki shukrni kutmas edi. Chunki suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam undan keyin xalifa bo'lgan Abu Bakr Umarlarni sunnati ergashgan edi. Alloh taolo nima degan edi Qur'onda? Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum shukura. Kambag'al bechoralarga ovqat bersa, Allohni bandalari aytadi, biz sizlarni Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan na rahmatni, na minnatdorchilikni kutmaymiz. Endi o'rni keyin yana aytib qo'yay. Arzimagan narsani berib qo'yib turib, minbardan aytini aytirmoqchi bo'lgan odamlar bor. Alhamdulillah bizning masjidda bu narsa yo'q. Palonchi aka 50 so'm, palonchi aka 20 so'm, palonchi aka 100 so'm. Uyatish kerak. Uyatish kerak. O'shtevaga tug'ilgan kunini chiqaradigan bo'lsa, nech pul berishini o'zi biladi. Lekin masjidga berib qo'ygan 100 so'm pulini atini aytmasang, kelib malomat qilishadi. Alhamdulillah qavm tarbiya topib bu narsalar sekin-sekin yo'qib ketyapti. Atini aytdilar, uyalmaydi ham. Alloh nima deyapti? Yaxshilik qilsang, infoq ihson qilsang, Alloh uchun qil. Agar Alloh uchun qilayotgan bo'lsa-chi, biroq bizni bilmasa ham mayli, u zot bildi tebadagi zot. Yo agar odamlarni bir hurmati, odamlarni bir ko'zi uchun bo'lsa, aytib qo'yish kerak, to'g'ri. Falonchi aka 75 so'm masjidimizga shama berdi deb aytib qo'yish kerak. Kunlarda birida Usmon roziyallohu anhu oldiga bir kishi kelib aytdiki, Zahabtum ya ashabal amwal bil khayr. Ve puldorlar, davlatmandlar hamma soatlab ketib qoldinglar u. Bizga o'sha ibodatlarni qilasizlar, oshiqcha pullar bilan sadaqa qilasizlar, qullarni ozod qilasiz, haj qilasiz, infoq ihson qilasiz. Desa Usmon ibn Affon qarab, hasad qilyapsizmi bizni deydi. Ha, hasad qilamiz-da, biz ham pulimiz bo'lganda berardik dedi. Usmon ibn Affonning oldida infoq ihson qilishlikdagi o'lchovni qarang qanaqaligini. U zot aytdiki, to'lib toshayotgan moli dunyodan 10 ming dinor bergandan ko'ra qo'lini peshonasini teri bilan topilgan chaqani yarmini bergan Allohning huzurida balatroq dedi. Oshib ketayotgan puldan 10 ming bergandan ko'ra cho'ntagidagi 10 so'm pulni 5 so'mni berganda ajri balandroq. Modomiki shu 5 so'm bilan Allohning roziligiga ko'zlanyaptimi? Demak, Usmon ibn Affonning huzurida asosiy narsa pulni qancha bo'lishi emas infoqda. Alloh qabul qilishligi, ixlos bilan bo'lishligi. Mendan bo'lsa berardim, o'shuncha deysiz-ku. Hozir 10 so'mni 5 so'mini bera olmayapsiz. Qana qilib 10 ming dollarni 5 mingni bera olasiz? Ozligida chiqmagan narsa qanday ko'pligida chiqib ketsin? Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Robbisidan qo'rqgan kishi edi. O'zini qavmiga xutba o'qir ekan, quyidagilarni aytadi. Taqvo qilinglar. Taqvo g'animat. Nafsini sindirib, o'limdan keyingi narsaga tayyorgarlik ko'rgan hamda qabr zulmatlariga Allohning nuridan to'plagan kishi haqiqiy aql egasi, haqiqiy hushyor kishi deydi. Qaytarib o'qiymiz. Nafsini sindirib, o'limdan keyingi narsaga o'zini tayyorlagan, qabrni qorong'uligiga Allohni va'da qilib qo'ygan nuridan to'plagan odam eng aqlli odam bo'ladi, deyapti. Dunyoda ko'zi ochiq bo'lib yashab, oxiratda esa ko'zi ko'r bo'lib tirilishlikdan qo'rqing. Odam bolasi senga vakil qilingan o'lim farishtasi seni qo'yib boshqalarni jonini olishligi g'ururlantirib qo'ymasin. Go'yo senga u muhlat beryapti. Bugun palonchi ketdi, bugun po'kinchi ketdi. Misol uchun aytib qo'yamiz. Bunlar 15 yil burun uylangan birodarlarning kasetasi bo'lsa, to'yini 15 yil burun. Nonishlarni qo'yib ko'ring-da. O'sha kirayotgan oqsoqollardan qanchasi qoldi? Yuraklaringiz orqaga tortib ketadi. Lekin sizni xonadoningizdan bo'lmaganligi uchun bu o'lim. Boshqalarda o'lganligi, boshqalarda ketayotganligi bilinmaydi. Dunyo o'lim seni qo'yib ketayotganligi seni g'ururlantirib qo'ymasin. Ehtimol senga muhlat beradi. Ehtimol ertaman ish kim yetib olmas. Ehtimol ichki ba'zilar ehtimol uyg'onmas ertalab. Mana shu kun oxirgi kun bo'lsa qanaqa kun bo'lishligi kerak? O'limni esdan chiqarma. Chunki u seni esdan chiqargani yo'q. O'zing uchun o'zing tayyorgarlik ko'rmasang, boshqalar sen uchun tayyorgarlik ko'rmaydi. Allohga yo'liqmaslikni chorasi yo'q. Baribir hamma nima bo'ladi? Allohning oldiga boradi. Alloh taolo dunyoni sizlarning qo'lingizga unga berilib ketinglar deb emas, balki shu dunyo bilan oxiratni talab qilinglar deb berdi. Dunyo fonidir, oxirat boqidir. Foniy narsa boqiy narsadan to'sib qo'ymasin. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu kunlarda birida o'zini quli xizmatkori bir ayb ish qilganda g'azabi keldida quloqdan bir cho'zib qo'ydi qattiq. Shu halim odam tortib qo'ydi. tortib qo'ydida g'azabi ketgandan keyin o'ziga kelib turib, qiyomat kundagi qasosni o'ylab turib, xizmatkor quliga qulog'ini tutib tort dedi. Endi bu qul qanday qilib Saidini qulog'ini tortadi? Ya qo'ying endi Mavlo Saidim deganda tort dedi. Tort dedi. Ushlaganda qattiqroq tort dedi. Chunki dunyoda qasos olishlik rahimliroq bo'ladi oxiratnikidan dedi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam Badr kunida ukkoshi ibn Muhsinni qoniga tayoq bilan bir marta urib qo'ygani uchun jonim og'ritdingiz. qasos olaman deganda Rasululloh o'zini jasadlaridan qasos olishiga izn berganda Usmon ibn Affon kim bo'pti? Qasos oldirmaslikka. Dunyoda nima ish qilinar ekan? Birov-birovga zulm qilar ekan, albatta qasos olinadi. Agar hozirgi kunda ham shunday bir amaldor odam bo'lsa, bir mansabdor odam bo'lsa, birovga zulm qilib qo'yib bilmasdan qasos oldirayotgan bo'lsa mabodo, mabodo. Bilingki, Allohdan qo'rqayotganligini belgisi. agar bir birodar ikkinchisiga bilmasdan zulm qilib qo'yib turib, borib qasosingni ol yoki kechirib qo'yadigan bo'lsa, bu kamolat taqvoni belgisi. Alloh subhanahu va taolo bu salaflarni hayotlarini o'qib o'rganib, ibrat olib, xulosa chiqarib, yashashlikka hammamizga Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.